وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم اللهم صل على سيدنا محمد हीअ असीं सूरत सभा पढ़ूं था सूरत सभा चोटीह नंबर सूरत आहे सूरत आज़ाब तव्हांजी सूरत सूरताब खां पोइ सत ई सूरतूं आहिनि सूरत सबा सूरत फातिर सूरत यासीन सो सूरत सफ़ात सूरत सौद सूरत ज़मरु इहे सूरतूं सभई छ थियूं या सत जेके बि थियूं इहे सभई सूरत आख़िरत जे मुताल हिन जो मज़मून जेको आहे सो आख़िरत यानी इंसानु मरंदो पोइ वरी रिज़रक्शन थींदी बस बादल मौत थींदो हिसाबु थींदो किताबु थींदो इन इहो मज़मून जेको आहे सो हावी आहे ॿिया बि मज़मून टई मज़मून आहिनि रिसालत जो मज़मून त मोहम्मद सलाहु जेको आहे सो रसूल आहे ऐं सचो आहे ऐं हिनखे मञणु खपे ऐं मतिलबु त ॿियो अलाह ताला हिकिड़ो आहे ऐं हुनजो को शरीक कोन्हे हुन सां को इमदादु कोन्हे हुन सां को पुटु कोन्हे हुनजो को भाउ कोन्हे को पीउ कोन्हे को चाचो कोन्हे को मामो कोन्हे ॾाॾो कोन्हे को नानू कोन्हे को अलाह हिकिड़ो ई आहे बसि जेको आहे अलाह कुल हो असमत इहो मज़मून जेको आहे सभिनी सूरतुनि में अचे थो पर हा बि मज़मून जंहिंखे ॾिसिजे सो इहो पंहिंजो आख़िरत आहे ऐं उहा थींदी उन करे थींदी जो लज़ीना मन उहा मिलियात ऐं पंहिंजो लज़ीन सौफ़ी आयात नवाजीन मुआजीन जेके आयातुनि अलाह ताला जे आयतुनि जे ख़िलाफ़ु कमु कनि था सां असीं ई कंदासूं ऐं जेके अलाह ताला जी ॻाल्हि मञनि था ऐं ईमान रखनि था ऐं चङा कमु कनि था उन्हनि जे लाइ असीं अहिड़ो जनत रखी सघूं ऐं सॼी ॻाल्हि इहा हिननि मज़मूननि में अचे थी बार बार जिते किथे ऐं ॿी ॻाल्हि जेका हिन सूरत में आहे सूरत शुरू थी आहे अलहमद सां अलहमद ऐं शुकुरु इहे जेके आहिनि से गॾु त हीअ सूरत जेका आहे शुक्र जी सूरत आहे नेमत जी सूरत आहे आल दाऊद शुक्र मज़मून जेको हिन हावी जेको हिन ते आहे त जेकॾहिं तव्हां शुकुरु कंदव माना अलाह ताला खे मञियो था या आख़िरि खे मञियो था पोइ शुकुरु करियो था रब पाक जो पर जेकॾहिं शुकुरु नथा करियो कुफुर करियो था रब पाक जे नेमतुनि जो त पोइ तव्हां ते वॾो ॾमर ईंदो रब पाक जो ऐं पंहिंजो बस्तियूं तबाह थींदियूं बर्बादु थींदियूं हाणे हुनजो मिसाल जेको आहे हिन सूरत में मिसाल ॿ थो ॾिए हज़रत दाऊद अल जो ज़िक्र करे थो ऐं खां पोइ हज़रत सलेमा अल जो ज़िक्र करे थो त ॿिन्ही खे कीअं असां अहिड़ियूं नेमतूं ॾिनियूं पोइ हुननि शुक्रु कयो अहिड़े नमूने सां पोइ असां हुननि खे चङाई ॾिनी अहिड़े नमूने सां आख़िरत में अहिड़ो हिसाबु हुननि जो ऐं हिन दुनिया में अहिड़ो हिसाबु हुननि जो इहो सॼो मज़मून हिन सूरत में अचे थो हुन खां पोइ ख़ासि मज़मून जेको हिन नालो हिन सूरत जो आहे सभा सवा माना यमन जेको हींअर यमन में जहिड़ो लॻो पियो आहे पंहिंजो हिते उहो हक़ ॻाल्हि उहो यमन आहे उहो सभा आहे ऐं सभा जो ज़िक्र जेको आहे सो ॿियनि सूरतुनि में बि अचे थो मसलन सूरत इलाफ़ ख़ुरैशिनी इलाफ़ उते जेको सफ़रु कनि था जेको सियारे में सो हेठि कंदा माना यमन जे तरफ़ वेंदा ऐं पंहिंजो सफ़र जेको सियारे में थींदो पंहिंजो ऊन्हारे में थींदो मथे थींदो माना शाम जे तरफ़ वेंदा त शाम जा जेके काफ़िला हेठि यमन ॾे वेंदा यमन खां काफ़िला मथे वेंदा त उहे सॼो लंघंदा अची मखे मुआज़िम मथां मखियल बखत मुबारक हुन मथां अची लंघंदा त इन करे इन मखी जी जेका हैसियत इहा और ई ऐं हिस्ट्री में तारीख़ में घणेई पोइ वाकिया थियनि था जेको पहिरियों बादशाह जेको हेमीर जो हम हम हुनजो आहे छा बि नालो आहे उहो जेको आहे अचे थो पोइ मदीने ते हमिलो थो करे पोइ हुनखे इहो चवनि था त ईअं न कर हिते न बि ईंदो आख़िर ज़मान पोइ वरी वञे थो काबतुलाह ते पोइ हुनखे के माण्हू मशवरो ॾियनि था त भले इता थिए त हूअ चवंदा आहिनि तूं हमिलो कर पोइ यो हिनखे चवनि था त न हिते नबी पाक हिते पैदा थींदो ऐं हीअ वॾी ॻाल्हि आहे हीअ हिते इब्राहिम अल इस्लाम जी ख़ल ठहियल आहे ऐं झुल आहे तूं जेकॾहिं हिनखे को ख़राबी कंदे त पोइ तोते घणो थींदो ॾमर पाक जो हिन करे तूं मुड़ी वञे हुते वञ ईअं कर जीअं हू कनि पिया पोइ हुते अचे थो इहो बादशाह इन ई जेको आहे पहिरीं रिवायत रखी पंहिंजी गिलाफ़ चाढ़ण जी ग़िलाफ़ पहिरीं हुन कपिड़ो रखियो हिकिड़ो सादो रखियईं कपिड़ो पोइ वरी ख़्वाब में ॾिठईं त सुठो सुहिणो कपिड़ो जेको यमन मां घुराए पोइ उहो लॻायई पोइ हाणे उहा जेका रस्म आहे उन ज़माने खां वठी हलंदी थी अचे हींअर बि जेको आहे हर साल ग़िलाफ़ जेको आहे मटिजे थो त मतिलबु इन स्वाह सां ऐं पोइ रसोलासम जे बसत खां पोइ जेके माण्हू पैदा थिया जॾहिं जॾहिं यमन जा माण्हू आया पंहिंजे हिन मज़ इस्लाम जी त इस्लाम खे वॾी तकवियत मिली ऐं हितां ई माण्हू ॿाहिरि मुल्कनि में ॿिया विया पर ॿियो ज़िक्र जेको आहे सो यमन जो सभा जो ज़िक्र अचे थो पंहिंजे सूरत नमल मंझि जेको हज़रत दाऊद इस्लाम खे नेमत मिले थी हज़रत सलमान इस्लाम खे नेमत मिले थी पोइ कील जेका आहे सा पंहिंजे प्रोटेक्शन जे लाइ घिरी थी वञे ॿिरनि मंझि ऐं पोइ हीअ ख़ून जेका आहे तमामु अकुलमंद सियाणी ख़ून आहे सभा जी उन जेका बि नालो अथसि जेको बि हज़रत दाऊद हज़रत इस्लैमा आल जे ज़माने जी या औरत आहे उहो उहा पंहिंजे माण्हुनि सां मशरो थी करे त जेकॾहिं धारिया माण्हू ईंदा असांजे मुल्क में त मुल्क में तबाही बर्बादी कंदा ऐं चङनि माण्हुनि खे जेके इज़त वारा जेके आहिनि त हिनखे बुछड़ो कंदा ऐं जेके बुछड़ा माण्हू उन्हनि मथे आणे इज़त वारो कंदा ऐं हीअ बि ईअं ई कंदो यानी हज़रत सलेमान आलाम जे मुतलिक़ थी चवे तंहिं करे हिन सां असां जहिड़ो कोन था करियूं हिन सां असीं ॾिसूं था त कहिड़े नमूने सां हले थो हिन खे तोहफ़ा तोहफ़ था ॾियूं पोइ ईअं था करियूं पोइ इहा ॻाल्हि जेका सूरत सभा में पर केतिरो मतिलबु मर्तबु आहे मतिलबु त हिन सभा जो ज़िक्र जेको आहे सो क़ुर मंझि हर वरी वरी वरी अचे थो ॿियनि ॿियनि नमूननि सां भला सदि जेका सभा जी हिते टुटंदी इन करे जो माण्हू ई शुकुरु न कंदा पोइ जॾहिं माण्हू शुकुरु न कंदो तॾहिं अलाह ताला जो सदि टुटी इहो इन जो ज़िक्र हिन सूरत में ईंदो ऐं उन खां पोइ मुल्क़ तबाह थी हलियो ऐं जेके बाग़ बुस्तान जेका वेल्थ ऐं जेको ताक़त हुई जेका माल मथां आई हुई सभु ख़तमु थी वियो वरी जेको माण्हू चवंदो आहे असां सफ़र में ॾुखियाई खपे छो जो असां वञूं था पंहिंजो शाम में सीरा ॾांहुं वञूं था मके मौज़ मोटर लंघूं था त पोइ वरी ईअं आराम सां माण्हू लंघियो था वञनि पोइ असांखे पैसो ॾोकलु कोन था ॾियनि पंहिंजे ख़्याल सां हलिया था वञनि तंहिं करे थोरी ॾुखियाई थिए त असीं हुननि जो काफ़िलनि जी तयारी करायूं असीं जेको हुननि खे पिल करायूं हीअं करियूं हू करियूं त पोइ जेको आहे सो कुझु थिए मामिलो पोइ इहो जॾहिं करप्शन जेकॾहिं अची वई जॾहिं तॾहिं पोइ जेको अलाह ताला वरी ॿियो नंबर कयो जे पोइ अहिड़े नमूने सां थी वियो इहो इहो हिन सूरत में ज़िक्र ईंदो हिन ॻाल्हि जो तंहिं करे इहा ॻाल्हि रखणु खपे ज़हन वज इन खां पोइ इहा ॻाल्हि त हीअ सूरत जेका आहे सूरत सभा उहा सूरत अलहमद सां शुरू थी थिए इहो ॾिठोसीं वरी सूरत हिन खां पोइ जेका ईंदी सूरत फातर यासीन खां अॻु में पंजटीहो नंबर यासीन खां अॻु ऐं सभा खां पोइ ई विच में जेका इहा बि सूरत अलहम सां शुरू थींदी अलहम महाराज शुक्रु करियो इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु खपे त पंज सूरतूं आहिनि अलाह ताला मोकिलियूं मतिलबु जेके अलहम सां शुरू थी थियनि अलहम सां शुरू थी थियनि पहिरीं अलहम लाह सूरत फातिह रबिल आलमीन हुन खां पोइ सूरत अनाम आहे जेका अलहम सां शुरू थी थिए हुन खां पोइ सूरत काइफ़ जेका आहे ससु दीदी अलाही वा हुन खां पोइ हीअ सूरत आहे सुभाउ जेका अलाफ़त आख़िरत में हमद उनजो पोइ आख़िरत जो ज़िक्र ते शुरू में ई पोइ आख़िरत जो सुवालु हिन सूरत में जेको आहे वरी वरी ईंदो हिन करे हमदुल आख़िरत हुन खां पोइ सूरत जेका आहे फातर जंहिंखे सूरत मलाइक था चवनि वाज़िका अलमदिल्ला फ़ात समावात वल आर जा एलल मलाइकत रुसल उली अजनतुनि वसना वसलासा जदीद फलक फिल ख़लका वापसि सूरत आहे पंज ई सूरत सूरत आनाम सूरत सलत फातिह सूरत आनाम सूरत कफ़ सूरत सबा सूरत फ़ात ऐं पंज सूरतूं अलहम जे लफ़्ज़ सां शुरू थियूं थियनि इन माना बि पोइ ॿी बि ॻाल्हि तव्हांखे अर्ज़ु कंदो हलां त अलहमद जेको आहे सो अठटीह दफ़ा हिकिड़ो क़राशी में अचे थो अठटीह दफ़ा उन मथां ॿ सूरतूं जेके आहिनि से सिर्फ़ु मदनी आहिनि बाक़ी अठावीहनि सूरतनि में थो अचे अठटीह दफ़ा थो अचे ऐं ॿ ॿ सूरतूं जेके आहिनि से मदनी आहिनि सूरत सभु हमद नसर सूरत नसर में ॿिए किथे तग़ुनि में सूरत तगाबुनि में सूरत जेका आहे असां मखी आहे उन उनमां अचे थो पर इहे जेके आहे अचनि था अठटीह दफ़ा अठावीह सूरतुनि में जिन मां ॿ जेके आहिनि सी मदनी आहिनि सूरत तगाबुनि ऐं सूरत नसर इहे ऐं हिन सूरत में जेका सूरत आहे सभा तंहिं मंझि हिकु हज़ार पंज सौ ॿारहं लेटर्स आहिनि लेटर्स लेटर माना हर्फ़ हर्फ़ अख़र अख़र जंहिंखे लफ़्ज़ न अख़र ऐं अठ सौ टियासी हिन में लफ़्ज़ आहिनि कलमा या वर्ड्स जंहिंखे चइजे सो ऐं पंजाह ई चारि जेके आहिनि हिन में आयतूं आहिनि चारि सौ पंजाह चोवंजाहु आयतूं आहिनि हिन खां पोइ जेका सूरत अचे थी सूरत फातर अहमदल्ला उहा उन में पंजेतालीह आयतियूं आहिनि हाणे जेकॾहिं पंजेतालीह चोवंजाह खे ॻणींदव त चारि ऐं पंज हुन पासे पंजे चारि हुन पासे त उहो ई थी विया नवानवे अलमदिल्ला हिन में का ॿी का माना कोन्हे पर इहा ई माना आहे त नवानवे अलाह ताला जा बि नाला आहिनि ऐं ॿई सूरतूं जेके आहिनि हिन में अलाह ताला जा घणा नाला आहिनि ॿिनि ॿिन्ही सूरतुनि में अचनि था इहो बि ॾिसजो अजब अजब नमूननि सां हिन सूरत मंझि अलाह ताला जा नाला था अचनि पोइ असीं हिन जी माना पढ़ंदासूं सिंधी में इनशा अलाह आमिनी ऐं पंहिंजो ॾिसूं त छा थी चए सूरत ई अलाह ताला हिन में छा थो फ़रमाए इहो ज़हन में रखिजे ॻाल्हि अलाह रसीदा मुहम्मद नबी रमी हाणे चए थो पंहिंजो साईं ताज महमूद अमरोठी साहिबु मुर्शद असांजो सभिनी मतिलबु मोमिननि जो सभिनी जो हुनजो ई तर तर्जुमो आहे जेको असां पढ़ंदासूं ऐं ॿिए वारे साहिब जो मूं वटि तर्जुमो आहे अब्दुल करीम क़रीशी साहिबु हुनजो बि तर्जुमो मूं वटि साम्हूं आहे ऐं कंहिं वक़्तु आउं पंहिंजे तरफ़ां बि लफ़्ज़ को विझंदो वेंदुसि छो जो तर्जुमो जेको आहे सो तर्जुमो आहे उहो मुतरजुम जा लफ़्ज़ आहिनि अलाह ताला जा लफ़्ज़ क़ुर आहे जेको क़ुर जा लफ़्ज़ जेके अरबी में आहिनि से अलाह ताला जा लफ़्ज़ आहिनि बाक़ी जेको आहे सो तर्जुमो अहिड़े नमूने सां हुजे जो उन माना सम्झ में अची वञे पोइ हुन में थोरी अब्दुल करीम बेरवारी साहिब जो तर्जुमो जेको आहे सो उहो लफ़्ज़ी तर्जुमो माना जेको जिते लफ़्ज़ आहे अरबी में उते लफ़्ज़ सिंधी में रखियो अथसि त हुन में सम्झि में अची वेंदो हिकदमि त हीअ लफ़्ज़ हिन माना हिन हिन लफ़्ज़ जी माना आहे पर साईं जो जेको आहे ताज महमूद अमरोठी साहिबु हुनजो वरी पोइ ॿ एडिटर हुआ हिकिड़ा तमामु वॾा माण्हू शिकारपुर जा अलाए किथे जा किथे जा उन्हनि वरी पोइ एडिट कयो आहे पाण ख़ुदा ख़बर जेको पाण साईं उहा कयो ताज महमूद अमरोठी साहिबु उनजी ॿोली पोइ हुननि एडिटरनि जी ॿोली उहा सभु गॾिजी वई पोइ वरी अॻिते पोइ हिते कयो मतिलबु मतिलबु त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 ऐं उहो हुनजी साराह आख़िरत में आहे यानी हिन दुनिया में बि हुनजी साराह आहे आख़िरत में बि उनजी साराह आहे त आख़िरत जो ज़िक्र हाणे ताईं पहिरीं सिट मां शुरू थी वियो ऐं आख़िरत जो आ वरी बि ईंदो वरी बि ईंदो मिसाल ईंदा पोइ हुते वरी जेके मुस्तदइन मुस्तक़बरीन ऐं मुस्तदाइफ़ीन जेके हीणा आहिनि ऐं जेके वॾा मोहतबर जेके आहिनि असांजा वरी ॿियनि खे उखारींदा आहिनि पोइ वरी हू भई पाण में वरी उते जहिड़ो कंदा वरी क़यामती ॾींहुं उनजो ज़िक्र वरी हिते ऐं इहो अॻिते ईंदो आख़िर में त हू चवंदा तो असां असांखे निभागा तव्हां असांखे ख़राबु कयोसीं हुन चयो असां तव्हांखे थोरी बीठा हुआसीं तव्हां पाण ई अहिड़ा हुयो पोइ हिक ॿिए ते अहिड़ी क़िस्म जी गुफ़्तगु ॿियनि हंधि बि क़ुर शरीफ़ में आहे तमामु हिकिड़ी मज़ेदार क़िस्म हुनखे माण्हू उन नुक़्ते नज़र सां पढ़े ॾिसो हिते जेके पोयां था हलनि साईं हू असां असांजो वॾेरो जेको आहे हीअं थो करे मुड़ुसु जेको आहे हीअं थो करे ताणो हीअं थो करे ऐं आऊं साईं हीअं थो करियां छो जो हू थो करे पोइ हू जेके आहे हुते पादर खाईंदा त ही हुनजा पधरा पादर कोन्ह खाईंदो छा कबो पोइ इहा ॻाल्हि हिते ॾिसणु घुरिजे ॿी ॿी आयात हाणे फरमाए थो त हिन हिन पहिरीं आयत आयतमी अलहम ला लज़ी लहू समावात व समावातात उन जो शुक्रु आहे धणी जो थोरो उन जो आहे जेको मालिक आहे जंहिंजी मिल्कियत आहे आसमान में जेकी आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सभु हुनजी मिल्कियत आहे बलहोल हमद फिलाक़त ऐं हुनजी तारीफ़ हुनजो ई शुक्रु हुनजी हमद हमद जूं ॿई माना आहिनि शुक्र में ऐं सारा शुक्र बि हुनजो ऐं हमद बि हुनजो सारा बि हुनजी सारा हुनखे ई जुगाए थी शुकुर हुनजो जुगाए थो हमद में ॿई माना आहिनि सो इहा माना ऐं हुन जी सारा आख़िरत में आहे ऐं उहो ई हिकमत वारो ख़बर रखंदड़ आहे हाणे वहल हकीम उल ख़बीर हाणे तव्हां त ॾिसंदा वञिजो त कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा अलाह ताला जा नाला हिन सूरत में अचनि था हाणे ॿी आहे फ़रमाए थो अलाह ताला ताला फरमाए थो त यल जुफ़िल आर यखरुज मीन हा यानी जनूं ॼाणे थो जेकी यलिज फिल अलद जेकी धरतीअ में ॼमे थो वमा यखुज़ मिन आहे जेको उनमां निकिरे थो वमा यंज़ुल मिन समा आहे मां यऔर जुफ़ी आहे ऐं जेको आसमान मां नाज़िल थिए थो ऐं जेको आसमान आहे उरूज मथे वञे थो वहोर रहीम उल गफ़ूर अलाह ताला रहीम आहे ऐं गफ़ूर आहे बख़्शिश कंदड़ आहे ऐं रहम कंदड़ आहे अॻिमें में ई फ़रमाए थो हकीम अलख़बीर हाणे फ़रमाए थो वहोर रहीम उल गफ़ूर हाणे हेतिरा अलाह ताला जूं सहाराऊं हेतिरो बख़्शिश कंदड़ हेतिरो हिकमत वारो हिकिड़ो ख़बर रखंदड़ ऐं उनखां माण्हू नटाए उनखां भॼे उनखां तारो करे हुन खां पासो करे त कहिड़ी अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे फरमाए थो सिंधीअ में साईं ताज मोहम्मद अमरोटी साहिब जो तर्जुमो त जेकी ज़मीन में घिड़ंदड़ आहे यलिज माना जेको ज़मीन दाख़िल थिए घिरदे जेकी ज़मीन में घिड़ंदड़ आहे गिलंदो आहे ऐं जेकी मजाशि निकिरंदो आहे नी उन मां जेकी उभिरे थो मींहुं वसे थो वसे थो हेठि ऐं फसला उभरनि था या ॿिया खज़ाना निकिरनि था ज़मीन मथां ऐं जेको आस जेकी आसमान मां लहंदो आहे हिन आसमान मां रहमत बि लहे थी आसमान मथां मींहं बि रहे थो आसमान मथां कॾहिं कॾहिं अलाह लहे थो अलाह ताला बख़्श करे पंहिंजे हिन खां जेकी आसमान मां लहंदो आहे ऐं जेकी मंझि चढ़ंदो आहे मथे जेका सो दुआ थी माण्हू जी वञे ऐं पंहिंजी इबादत थी वञे ऐं पंहिंजो हुरू जेके आहिनि से मथे था वञनि पोइ छा छा वञे थो हुनजो मुफ़सिल जेके आहिनि से ॿुधाईंदा हिते तर्जुमो आहे मुख़्तलिफ़ जेकी मथे चढ़ंदो आहे सो सभु उहो ॼाणंदो आहे यानी जेकी अचे थो सभु उन जी ख़बर आहे ईअं कोन्हे हुनखे का ख़बर ई कोन्हे हू वेठो आहे ईअं बसि जेकर बनाए छॾी हाणे ॿिए ख़बर आहे हुनखे का ख़बर कोन्हे इहो बहस कंदा आहिनि हिकिड़ा अजब जहिड़ा अलाए केरु आहे मुस्लमान बि आहिनि मां थो पर उहे बसि इहे बहस उथारींदा आहिनि त हुनखे ख़बर आहे कोन्हे हू हाज़िर आहे कोन्हे हू हीअं आहे कोन्हे हू हीअं आहे कोन्हे अड़ी भेण किथां मथो ख़राबु थियो त किथां असांजो मथो था ख़राबु कयो किथां असां हीअ अकुलु आणियो पंहिंजा अलाह ताला खे सभु ख़बर आहे रहीम चए गफ़ूर हकीम ख़बीर आहे रहीम उल गफ़ूर आहे सभु कुझु आहे उहो तव्हां वठा मसाला बनायो पंहिंजी दुनिया खे हाणे ॿी आयत त उन खां पोइ अचे थी वकाल लज़ीन इन ई आयत ॿिए ॿिए जो आहे हिसो आहे वकाल लज़ीन टी टी आयत आहे कॉल लज़ीन कफ़रू लात अथीन सात हाणे काफ़र जेको आहे सो चवे थो काफ़र जेके काफ़र आहिनि से था चवनि लात अथीन सात असां ते साथ ईंदी कोन असां ते इहो जेको क़यामत आहे ईंदी कोन इन करे जो क़यामत आहे ई कोन को अलाह आहे ई कोन को हिकिड़ा त इहे आहिनि जेके चवंदा आहिनि अलाह ई कोन्हे ॿिया चवंदा आहिनि अलाह त आहे पर पोइ इहो क़यामत कोन थींदी जेको मुआ जो चिठो ख़तमु आहे ॻाल्हि सो ई चवंदा काल लज़ी न कफरू अची न साथ असां ते साथ ईंदी असां ते कोन ईंदी भला हिते बि ते अचे त भले अचे असां ते कोन ईंदी हाणे पोइ कुल अलाह ताला चए थो पंहिंजो नबी पाक सलाह खे कुल चओ हिन बि हाणे हिन सूरत में पंद्रहं दफ़ा या केतिरा अरिड़हं दफ़ा कुल जो लफ़्ज़ आहे हिन रसोल सलाह खे अलाह ताला चए थो हीअं चओ हीअं चओ काफर हीअं था चवनि तू हीअं चओ काफर हीअं था अचनि तू हीअं चओ काफर हीअं था चवनि तू हीअं चओ हाणे पहिरियों कुल आहे जेको तव्हां ॾिसो पिया ॿुधो पिया त का कुल या मोहम्मद सलाहु चओ खे भला बेशक ईंदो तव्हां ते इहा शायदि ते अचणी अचणी आहे इहो जेको मरी पोइ जहिड़ा कया वेंदा पोइ तव्हां ते इहो अज़ाब अचणो ई अचणो आहे कुल भला व रबी ऐं अलाह जो कसम आहे त अचणो ई आहे वॾी वॾी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे जेको माण्हू कुफुर करे थो ऐं हिनखे नथो मञे क़यामत ॾींहं खे हुनजे लाइ त कुल या मोहम्मद सलाहु वसलम कुल चओ हिननि खे काफ़रनि खे चओ भला अचणो ई आहे तव्हां ते क़यामत ईंदी ईंदी आणींदो ई आणींदो तव्हां ते इहो आलिमुल जेको जेको ग़ैब जी ख़बर रखे थो उहो सम्झो हाणे तर्जुमो हूंदा आहिनि पढ़ूं भला आऊं भुल करियां का तर्ज़ुमे करण में फरमाए थो साईं ताज हूंदो आहे साहिबु ऐं काफ़र चवंदा आहिनि त असां ते क़यामत कॾहिं न ईंदी खेनि चओ त हाओ मूंखे पंहिंजे इन पारणहार ॻुझ ॼाणंदड़ जो कसम आहे त अव्हां वटि ज़रूरु ईंदी त हीउ जेको आलिम ग़ैब आहे उहो कसम जो हिसो आहे अञा भला रबी न कुम आलिम ग़ैब गुझ ॼाणंदड़ जो कसम आहे तव्हां वटि ज़रूरु ईंदी ला या ज़ुबु अनहु मिसकाल ज़रतिन फिसमावात वला फिर अर्द वला असगर मिन ज़ालिक वला अकबर इला फी किताब फ़रमाए थो त जंहिंखां ज़रे जेतिरो न की आसमाननि में ऐं न की ज़मीन में गुझो रहे थो ऐं खां तमामु नंढी का शइ अहिड़ी कान्हे ऐं न की तमामु वॾी अहिड़ी कान्हे जा पधरी किताब में लिखियलु न आहे सभु सभु कुझु लिखियलु आहे न इलाफ़ी किताब भला वरबी लता थियनि नखुम ऑलिम ग़ैब ला या अज़ुब अनहु मिसक़ो ज़रतनि फिसमावाात आसमाननि में वला फिस की ज़मीन में आहे कहिड़ी शइ भला असगरो मिनज़ालिक इन खां का नंढी शइ आहे वला अकबर न की इन खां का वॾी शइ आहे इलाफ़ी किताबनि में बि सभु लिखी पई आहे किताब में किताबु जेको आहे किताब ईअं आहे हाणे अॼुकल्ह त असांखे सम्झणु आसानु थियणु घुरिजे जीअं असांजो वॾो भाउ जेको अछे घर में वेठो आहे परिया मूंखे बदमाश मुल्क में उहो जेको आहे सो वेठो सभिनी खे जासूसी करे सभिनी खे ॾिसे हाणे असांखे वेठा ॾिसनि हीअ जेका असीं टी वी वेठा ॾिसूं उहो असांखे ॾिसनि वेठा हू रिपोर्ट कनि पिया हीउ फलाणो हीअं थो चवई फलाणो हीअं थो चवई फलाणो हीअं थो चवई उहा सभु हुननि खे रिपोर्ट पहुचे पई रिपोर्ट पहुचे भले बि पहुचनि सम्झो पर इहो सॼो जिते किथे कैमरा लॻा पिया आहिनि इहे कैमराऊं रिकॉड पई कोन उहो त अलाह ताला जी कैमरा आहे अबल खां वसी अदल खां वठी अबद ताईं उहा जेका असां कैमरा लॻी पई आहे असांजा सभु अहमाल जेके आहिनि लिखजनि पिया असां जीअं ॻाल्हायूं पिया अलाह ताला में जेको ॻाल्हाईंदो जेको ॿुधो था जेको दिलि में अथव उहो सभु लिखिजे पियो छो उहे कैमराऊं इहे ॿाहिरि जूं दिलि में वारी ॻाल्हि कोन था लिखनि पर हीअ कैमरा अलाह लाती जेका आहे उहा सभु लिखे पई ऐं उहा सभु रिकॉड थिए पई फरमाए थो हाणे वरी थो पढ़ा तर्जुमनि जो ऐं काफ़र चवंदा आहिनि त असां ते क़यामत कॾहिं न ईंदी खेनि चओ हे रसूल सलाहु खेनि चओ त हाओ मूंखे मुंहिंजे पंहिंजे उन पालणहार गुझ ॼाणंदड़ हकीम जो गुझ ॼाणंदड़ ग़ालिम ग़ैब जो क़सम आहे त आलम ग़ैब अची वियो उहो गफ़ू रहीम मुल ग़फूर अची वियो मथे हकीम ख़बीर अची वियो त गुझ ॼाण जो कसम आहे त तव्हां वटि ज़रूरु इहा क़यामत ईंदी तव्हांजो ज़रूरु हिसाबु किताबु थींदो जंहिंखां ज़रे जेतिरो निखी आसमाननि में ऐं ॾखी ज़मीन में को ॻुझी ॻाल्हि रही सघे थी रहे थो ऐं उनखां तमामु नंढी का शइ अहिड़ी कान्हे ऐं नकी का तमामु वॾी ॻाल्हि अहिड़ी आहे जा पधरी किताब में लिखियलु न आहे सभु कुझु पधरी लिखियलु आहे हाणे अॻिते जेका आयाती अचे थी हुन चई छो भला इहो थींदो छो क़यामत थींदी छो इहो हिसाब किताबु थींदो छो थींदो हिन हिन सबबु थो ॼाणे ले ले यियल लज़ीन आ ले माना इन करे जो for because because of this reason ले लज़ीन हा मनू त जीअं ईमान वारनि खे अवल सवालियात आम जेके ईमान आणनि था जेके अमल साले कनि था उन्हनि खे जज़ा ॾिए उन्हनि खे उनजो बदिलो ॾिए जेको चङा कमु कयूं लिअ जज़ीन आ मनूं व अमिल सहुलियात अलाए कलम व रिस्कुनि करीम उन्हनि जे लाइ मफ़रत आहे ऐं उन्हनि जे लाइ भलो रिस्क आहे जेको बाज़ारो जो करीम रिस्क आहे उन्हनि जे लाइ पर जेके लज़ीन साओ आयात न जेके असांजे आयातुनि जे ख़िलाफ़ु वॾी जिदोजहद था कनि वॾो हिसाब किताब था कनि साई था कनि कोशिशि था कनि असांजे आयतुनि जे ख़िलाफ़ु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 الساعة قال قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الشوطة إني Delight because ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم हाणे पंज आयतूं थियूं हाणे छहीं आयत अचे थी वरी ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط عزيز الحميد चए थो जेके इल्म वारा आहिनि उत जिन खे अलाह ताला इल्मु ॾिनो आहे उहे इन ॻाल्हि खे सम्झनि था ऐं उहे सम्झनि था त इहो हक़ु आहे अलाह ताला वटां आहे पर जेके हुनखे पीउ जेका आयत ईंदी उहे जेके आहिनि से वकाल लज़ीन कफ़रू हल न दुल ॾेखारियो त हिते हिननि ॿिनि ॿिनि आयतुनि में छहीं आयत ऐं सतीं आयत जेके आहिनि से मुक़ाबिलो थियूं कनि त उहे जेके इल्म वारा आहिनि जेके ॼाणू आहिनि बाख़बर आहिनि त हीअ अला ताला वटां आहे उहे हक़ आहे ऐं जेके काफ़र आहिनि से चवंदा हुआसीं ॾेखारियूं तव्हांखे मस्खिरी था कनि ॾेखारियूं तव्हांखे हिकिड़ो चयो आहे जेको ईअं थो चवे अहिड़े नमूने अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे पोइ हाणे उनजो तर्ज़मुदा करियूं ॾिसूं भई लज़ीन उथुल इल्मीन उन ज़िल इलाइक़ में रबिकल हक़दी इलाह थीद ऐं जनखे इल्मु ॾिनो वियो से सम्झंदा आहिनि त जेको क़ुर तुंहिंजे पालण वटां पालण हार वटां तोॾां नाज़िल कयो वियो आहे सो बरहक़ आहे ऐं ग़ालिब साराहियल आहे अलाह जे वाट ॾांहुं रस्तो ॾेखारींदड़ आहे ऐं उनखां पोइ बि जेका आहे त काफ़रनि जे मुतलिक़ वकाल ऐं काफ़र हिक ॿिए खे चवंदा वकाल जी न कफ़र काफ़र हिक ॿिए खे त चवनि त चवंदा आहिनि तव्हांखे अहिड़ो मुड़ुसु ॾेखारियूं छा ॾिसूं छा न कफ़ो हल नदुकुम नदुकुम तव्हांखे या ॾेखारियूं छा जो तव्हांखे ॿुधाए अला रख़्तुम इन लखुम लफ़ी ख़लिन जदी जेको द हवा थो करे त जॾहिं ज़रा ज़रा थी वेंदा हुया त पोइ वरी तव्हांखे ॿी ख़ल् सां ख़लकींदो ॿिए नमूने सां वरी ख़लकींदो तव्हांखे उहो बि ॾेखारियूं तव्हांखे अहिड़ो चरियो माण्हू तव्हांखे ॾेखारियो मुफ़्तरा हेबल ऐं ॿी जिन अथनि हू पा अला ते कूड़ थो ठाहे या जिन को चरियो थियो आहे मजनून थियो आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे इहो ईअं थो चवे हाणे हर कालला अजब जहिड़ी ॻाल्हि ऐं काफ़र ईअं था चवनि हीअ जेके अॼुकल्ह कुफ़ार जी दुनिया हाणे वधंदी थी वञे काफ़रनि जी जेके अथीस्ट पाण खे अचनि असीं मञूं कोन था कंहिं खलकियो आहे ऐं पाण ई पैदा थियो आहे आसमान ज़मीन इहो ऐं पंहिंजो अलाह कोई कोन्हे को ऐं आख़िरत काई कान्हे का इहे घणियूं ॻाल्हियूं हाणे ईसाई यूदी जेके घणा पाण खे ईअं था सम्झनि सुवाणे हिते फ़िलहाल ॻाल्हि करियूं था पोइ वरी अॻिते इनशा रबना तक़बल मिन इनक अंत समील अलीम उतब अलना इनक अंत तवाबुर रहीम हसबी अलाह अलाह अलाह अल तवकल रबुल